ภิกษุทั้งหลายลักษณะเรื่องหมาย เรื่องอ้างอิง ว่าเป็นบัณฑิตของบัณฑิตนั้นมีอยู่สามอย่างสามอย่างเป็นอย่างไรเล่า คือบัณฑิตในโลกนี้ เมื่อคิดก็มักคิดความคิดที่ดี มักพูดคำพูดที่ดี มักทำการกระทำที่ดี ถ้าบัณฑิตจะไม่เป็นผู้คิดความคิดที่ดี พูดคำพูดที่ดี หรือทำการกระทำที่ดีแล้ว บัณฑิตพวกไหนจะพึงรู้จากเขาได้ว่า ผู้นี้เป็นบัณฑิต เป็นสัตบุรุษ เพราะบัณฑิตมักคิดความคิดที่ดี พูดคำพูดที่ดี และทำการกระทำที่ดี ฉะนั้นพวกบัณฑิตจึงรู้ได้ว่า ผู้นี้เป็นบัณฑิตเป็นสัตบุรุษ Because there are these three characteristics of a wise man, signs of a wise man, attributes of a wise man. What three? Here, a wise man is one who thinks good thoughts, speaks good words, and does good deeds. If a wise man were not so, how would the wise know him thus? This person is a wise man, a true man. But because a wise man is one who thinks good thoughts, speaks good words, and does good deeds, the wise know him thus. This person is a wise man, a true man. พิสุทั้งหลายบัณฑิตนั้น สามอย่างในปัจจุบัน คือถ้าบัณฑิตนั้น นั่งในสภาก็ดี ริมถนนก็ดี หรือริมทางสามแปรงก็ดี คนในที่นั้นนั้น จะพูดต้อยคำที่พอเหมาะพอสมแก่เขา ถ้าบัณฑิตนั้นเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ เว้นขาดจากการถือเอาทรัพย์ปันเจ้าของไม่ได้ให้ เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม เว้นขาดจากการแกล้งกล่าวเท็จ เว้นขาดจากเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเพราะดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยในเรื่องที่ชนพูดถ้อยคำที่พอเหมาะพอสมกันนั้นบัณฑิตจะมีความรู้สึกอย่างนี้ว่า ก็ความปกติเหล่านั้นมีอยู่ในเรา และเราก็ปรากฏอยู่ในความปกติเหล่านั้นด้วยบัณฑิตย่อมสวยสุขสมนัสข้อที่หนึ่งนี้ ในปัจจุบัน A wise man feels pleasure and joy here and now in three ways. If a wise man is seated in an assembly, or along a street, or in a square, and people there are discussing certain pertinent and relevant matters, if the wise man is one who abstains from killing living beings, from taking what is not given, from misconduct in sensual pleasures, from false speech, from wine, liquor, intoxicants, which are the basis of negligence. He thinks these people are discussing certain pertinent and relevant matters. Those things are not found in me, and I am not seen engaging in them. This is the first kind of pleasure and joy that a wise man feel here and now ปีศาุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีก บัณฑิตจะได้เห็นพระราชาทั้งหลายจับโจรผู้ประพฤติผิดมาแล้ว สั่งให้ลงโทษชนิดต่างๆ คือการโบยด้วยแส่บ้างโบยด้วยหวายบ้าง ตีด้วยตะบองสั้นบ้างตัดมือบ้าง ตัดเท้าบ้างตัดเสียทั้งมือและเท้าบ้าง ตัดหูบ้างตัดจมูกบ้าง ตัดเสียทั้งหูและจมูกบ้าง ลงโทษด้วยวิธีหม้อเคี่ยวน้ำส้มบ้าง ลงโทษด้วยวิธีขอดสังบ้าง Again when a robber culprit is caught a wise man sees kings having many kinds of torture inflicted on him having him flogged with whips beaten with canes beaten with clubs having his hand cut off, his feet cut off, his hands and feet cut off, his ears cut off, his nose cut off, his ears and nose cut off, having him subjected to polish pot, to the polish shell shave. การลงโทษด้วยวิธีหม้อเกี่ยวน้ำส้มคือต่อยหัวสมองให้แยกออก แล้วใช้ครีมคีบก้อนเหล็ก ที่ลูกแดงใส่ลงไป ให้มันสมองเดือดปรุ่งขึ้น เหมือนน้ำส้มที่เดือดล้นหม้อ The porridge pot They crack open his skull Take up a hot iron ball with thongs Put the ball inside and boil his brain until they overflow วิธีขอดสัง คือตัดหนังควันไป ให้รอบจอนหูทั้งสองข้าง และหลุมคอ แล้วรวบผมทั้งหมดขมวดไว้ ใช้ไม้สอดหมุนยกขึ้น ให้หนังหลุดติดขึ้นมาพร้อมกับผม แล้วใช้สายหยาบขัดกระโหลกศีรษะ ล้างให้ขาวดังสัง polished shell shave they cut the skin in the area bounded by his upper lip the roots of the ears and called it by all his head hairs into a knot, tied them around a stick, and put it up so that his skin together with his head hairs comes off. Then they rub his skull with coarse sand and watch it until it become the colors of a conch shell วิธีปากราหู ง้างปากให้อ้า แล้วจุดไฟในปาก อีกอย่างหนึ่ง ใช้สิวตอกเจาะตั้งแต่จอนหูเข้าไปจนถึงปาก ให้โลหิตไหลออกมาเต็มปาก ดูปากอ้าดังปากราหู The Rahu's mouth They force open his mouth with a spike and burn a lamp inside his mouth, or they dig into his mouth with a spade until the blood flows and fills his mouth วิธีมาลายไฟ คือใช้ผ้าชุบน้ำมัน พันจนทั่วตัวแล้วจุดไฟ Fiery wreath they wire an oiled cloth around his entire body and ignite it วิธีคบมือ คือใช้ผ้าชุบน้ำมัน พันจน ทั่วมือทั้งสองข้าง แล้วจุดไฟ The flaming hand they wind an oil cloth around his hand and ignite it so that it burns like a lamp วิธีริ้วสาย คือเชือดหนังออกเป็นริ้วๆ ตั้งแต่ใต้คอจนไปถึงข้อเท้า แล้วเอาเชือกผูกจุดคร่าไปนักโทษเดินเหยียบริ้วหนังของตัวเอง ล้มลุกลุกคลานไปจนกว่าจะตาย blades of grass they cut the skin from below the neck down to the ankles into strips they fasten him with rope and drag him prisoner walks on his strips of skin falling down and struggling until he dies วิธีนุ่งเปลือกไม้ คือเชือดหนังเป็นริ้วๆ อย่างวิธีริ้วสาย แต่ทำเป็นสองตอน คือตั้งแต่ใต้คอจนถึงเอวตอนหนึ่ง ตั้งแต่เอวจนถึงข้อเท้าตอนหนึ่ง ริ้วหนังตอนบนห้อยกลุ่มลงมาปิดกายตอนล่าง ดูดังนุ่งเปลือกไม้ The bark dress They cut the skin into strips as described previously but they cut it into two parts from under the neck down to the waist, and from the waist down to the ankles. Upper stripped skin hangs down, covering below the waist, as in a bark dress. วิธียืนกวาง คือใช้ห่วงเหล็กรัดข้อศอกทั้งสอง และเข่าทั้งสอง ตรึงติดไว้กับหลักเหล็กสี่หลักบนพื้นดิน ดูดั่งกวางถูกตรึง แล้วก่อไฟล้อมลนไปจนกว่าจะตาย The antelope they use metal rings to bind the two elbows and two knees to four metal stakes in the ground. He looks like a crucified deer. They set a ring of fire around him until he dies. วิธีเกี่ยวเหยื่อเบ็ด คือใช้เบ็ดมีเงี่ยงสองข้าง เกี่ยวตัวดึงเอาหนังเนื้อเอ็นออกมาให้หมด The meat hooks they used the metal hooks with two barbs hooking into the body and pulling all skin flesh and ligament out วิธีเหรียญกระสาบคือใช้มีดคมเชือดเนื้อออกเป็นแบนๆ ขนาดเท่าเหรียญเงินจนกว่าจะตาย The coins they slice off coin-sized pieces of flesh from the body with a sharp knife, slice by slice until he dies. วิธีแปลงแสบ คือฟันสับเสียให้ยับจนทั่วกาย แล้วใช้แปรงชุบน้ำแสบ มีน้ำเกลือเป็นต้น ถูครูดสีไปมา ให้หนังเนื้อเอ็นขาดหลุดออกมาจนหมด เหลือแต่กระดูก the line pickling. They cut into the flesh over the whole body, and use a brush soaked with fire water to sting or cause pain, like salty water. scraping or scrubbing, the body vigorously until skin, flesh, and ligaments are torn down to the bone. วิธีกลางเบียน แล้วใช้เหลาเหล็กต่อเข้าช่องหู ให้ทะลุลงไปตรึงแน่นอยู่กับดิน แล้วจับเท้าทั้งสองยกขึ้นเดินเวียน The pivoting pin they lie the person down on their side and they drive a metal spear through the ear holes into the ground they hold two feet up and pivot the body around วิธีต่างฟาง คือใช้ลูกหินบดทับจนทั่วตัวบดให้กระดูกแตกละเอียด แต่ไม่ให้หนังขาด แล้วจับผมรวบขึ้นเขยา่าเขยา่าให้เนื้อรวมเข้าเป็นกอง แล้วใช้ผมนั่นแหละ พันตะล่อมวางไว้ เหมือนต่างที่ทำด้วยฟางสำหรับเช็ดเท้า The rolled up pallias They roll a ball of rock over the body breaking the bones without tearing any skin apart. They grab his hair, holding his body up, and shake the body vigorously until the flesh settles together into a heap. They then use the hair to wrap around this, so it looks like rolled up pallias. วิธีให้สุนัขถึง คือขังฝูงสุนัขให้อดหิวโซหลายวัน แล้วปล่อยให้ออกมารวมถึงพักเดียวเหลือแต่กระดูก Thrown to be devoured by dogs they confine a pack of dogs without feeding for several days until they are ravenous they then free the pack of dogs to devour the subject until all but the bones are left บัณฑิตจะได้เห็นพระราชาทั้งหลาย จับโจรผู้ประพฤติผิดมาแล้ว สั่งให้ลงโทษชนิดต่างๆ คือการโบยด้วยแส้บ้างโบยด้วยหวายบ้าง ตีด้วยตะบองสั้นบ้างตัดมือบ้าง ตัดเท้าบ้าง ตัดเสียทั้งมือและเท้าบ้าง ตัดหูบ้าง ตัดจมูกบ้าง ตัดเสียทั้งหูและจมูกบ้าง ลงโทษด้วยวิธีหม้อเขี้ยวน้ำส้มบ้าง ลงโทษด้วยวิธีขอดสังบ้าง ลงโทษด้วยวิธีปากราหูบ้าง ลงโทษด้วยวิธีมาลายฝ่ายบ้าง ลงโทษด้วยวิธีคบมือบ้าง ลงโทษด้วยวิธีริ้วสายบ้าง ลงโทษด้วยวิธี นุ่งเปลือกไม้บ้าง ลงโทษด้วยวิธียืนกวางบ้าง ลงโทษด้วยวิธีเกี่ยวเหยื่อเบ็ดบ้าง ลงโทษด้วยวิธีเหรียญกระสาบ้าง ลงโทษด้วยวิธีแปลงแสบบ้าง ลงโทษด้วยวิธีกลางเวียนบ้าง ลงโทษด้วยวิธีต่างฟางบ้างาง ราดด้วยน้ำมันร้อนๆบ้าง ให้สุนัขถึงบ้าง ให้นอนหงายบนลาวทั้งเป็นๆบ้าง หรือตัดศีรษะด้วยดาบบ้าง ในขณะที่เห็นนั้น บัณฑิตจะมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าพระเหตุแห่งคำชั่วเห็นปานใดแล พระราชาทั้งหลายจับโจรผู้ประพฤติผิดมาแล้ว สั่งให้ลงโทษชนิดต่างๆ เห็นป่านั้น ก็ความปกติเหล่านั้นไม่มีอยู่ในเรา และเราก็ไม่ปรากฏอยู่ในปกติเหล่านั้นด้วย ภิกษุตหลายบัณฑิตย่อมสวยสุขโสมนัสข้อที่สองนี้ในปัจจุบัน A wise man sees kings having many kinds of torture inflicted on him, having him flogged with whips, beaten with canes, beaten with clubs, having his hand cut off, his feet cut off, his hands and feet cut off, his ears cut off, his nose cut off, his ears and nose cut off, having him subjected to porridge pot, to the polished shell shave, to the rahu's mouth, to the fiery wreath, to flaming hand, to blades of grass, to the bark dress, to the antelope, to the meat hooks, to the coins, to the lime pickling, to pivoting pin, to the roll-up palias, and having him splashed with boiling oil, and having him torn down to be devoured by dogs, and having him impaled alive on stakes, and having his head cut off with a sword, then the wise man thinks thus, because such evil action as those, when a robber culprit is caught, kings having many kinds of tortures inflicted on him, those things are not found in me, and I am not seen engaging in those things. This is the second kind of pleasure and joy that a wise man feels here and now. ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกกรรมงามที่บัณฑิตทำไว้ในการก่อน คือกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ย่อมปกคลุมครอบงำบัณฑิต ผู้อยู่บนตังหรือบนเตียง หรือนอนบนพื้นดินในสมัยนั้น เปรียบเหมือนเงายอดของภูเขาย่อมปกคลุมครอบงำแผ่นดิน ในสมัยเวลาเย็นชันใด ก็ฉันนั้นเหมือนกัน กบงามที่บัณฑิตทำไว้ในการก่อน คือกายวาจา ใจอันเป็นสุจริต ย่อมปกคลุมครอบงำบัณฑิต ผู้อยู่บนตังหรือบนเตียง หรือนอนบนพื้นดินในสมัยนั้น ก็ในสมัยนั้นเขาจะมีความรู้สึกอย่างนี้ว่า เราไม่ได้ทำความชั่ว ไม่ได้ทำความร้าย ไม่ได้ทำความเลวทำแต่ความดีทำแต่กุศล ทำแต่เครื่องป้องกันความหวาดกลัวไว้ละโลกนี้ไปจะไปสู่คติของคนที่ไม่ได้ทำความชั่ว ไม่ได้ทำความร้าย ไม่ได้ทำความเลวทำแต่ความดีทำแต่กุศลทำแต่เครื่องป้องกันความหวาดกลัวไว้เป็นกำหนดบัณฑิตนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากใจไม่รำไห้กร่ำกรวน ไม่ทุบกชกตัว ไม่ถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพอ ภิกษุทั้งหลายบัณฑิตย่อมเสวยสุขโสมนัสข้อที่สามแม้นี้ในปัจจุบัน Again when a wise man is on his chair or on his bed or resting on the ground then the good actions that he did in the past his good bodily verbal and mental conduct cover him overspread him and envelop him just as the shadow of a great mountain peak in the evening, covers, overspreads, and envelopes the earth. So too, when a wise man is on his chair, or on his bed, or resting on the ground, then the good actions that he did in the past, his good bodily, verbal, and mental conduct, cover him, overspread him, and envelop him. Then the wise man thinks thus: I have not done what is evil, I have not done what is cruel, I have not done what is wicked, I have done what is good, I have done what is wholesome, I have made myself a shelter from anguish. When I pass away, I shall go to the destination of those who have not done what is evil who have made themselves a shelter from anguish. He does not sorrow, grieves, and lament, and he does not weep, beating his breast, and become distraught. This is the third kind of pleasure and joy that a wise man feels here and now. ภิกษุทั้งหลายบัณฑิตนั้นนั่นแหละเมื่อประพฤติสุจริตทางกาย และทางใจแล้ว เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ บุคคลเมื่อจะกล่าวถึงสุคติ ซึ่งเขาพูดหมายถึงสวรรค์นั่นแหละ โดยชอบ พึงกล่าวได้ว่า เป็นสถานที่น่าปรารถนา น่าใกล้ น่าพอใจเพียงส่วนเดียว เพียงเท่านี้แม้จะเปรียบอุปมาจนถึงสวรรค์เป็นสุขก็ไม่ใช่ง่ายนัก A wise man who has given himself over to good conduct of body, speech, and mind, on the dissolution of the body after death, reappears in a happy destination, even in heaven. Were it rightly speaking to be said of anything that is utterly wished for, utterly desired, utterly agreeable, it is of heaven that rightly speaking, this should be said, so much so that it is hard to finish describing the happiness of heaven เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลถามว่า สามารถที่จะอุปมาได้หรือไม่ จึงได้ตรัสต่อไปว่า ภิกษุ สามารถเปรียบเทียบได้ คือเปรียบเหมือนพระเจ้าจักรพรรดิที่ทรงประกอบด้วยแก้วเจ็ดประการ และความสำธิ์ผลสี่อย่าง จึงจะเสวยสุขโสมนัสอันมีสิ่งประกอบนั้นเป็นเหตุ When this was said a p i c u asked the blessed one Venerable sir can a simile be given It can p i c u Suppose that a wheel turning monarch possessed the seven treasures, and the four kinds of success, and because of that experienced pleasure and joy. ก็พระเจ้าจักรพรรดิที่ทรงประกอบด้วยแค่จิตประการเป็นอย่างไรเล่า คือพระราชามหากษัตริย์ในโลกนี้ ผู้ได้รับมุรตาพิเศษแล้ว ทรงสนานพระเศียรทรงรักษาอุโบสถในวันที่ 15บห้าค่ำ เมื่อประทับอยู่ในพระมหาปราสาทชั้นบน ย่อมปรากฏจากแก้วทิพย์มีกรรมตั้งพันพร้อมด้วยกงและดุมบริบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่าง ครันทอดพระเนตรเห็นแล้วก็มีความคิดดังนี้ว่าเราได้เคยสดับมาว่า พระราชาองค์ใด ได้รับมุริตาพิเศษแล้ว ย่อมปรากฏจากแก้วทิพย์มีกรรมตั้งพันพร้อมด้วยกงและดุม พระราชาองค์นั้น and what are the seven treasures here when a head anointed noble king has bathed his head on the Ubosata day of the fifteenth and has ascended to the upper palace chamber for the Ubosata there appears to him the divine wheel treasure, with its thousand spokes, its tire, and its nave, complete in every aspect. On seeing it, the head-anointed noble king thinks thus: Now, it has been heard by me that when a head-anointed noble king has ascended to the upper palace chamber for the uborsata, and there appeared to him the divine view treasure, with its thousand spokes, its tire, its nave, complete in every aspect, then that king becomes a wheel-turning monarch. Am I then a wheel-turning monarch? ตัอนั้นพระองค์ก็เสด็จลุกขึ้นจากราชอาณจับน้ำเต้าด้วยมือซ้าย ลังรถจากแก้วด้วยมือขวา รับสั่งว่า จากแก้ว เจ้าจงหมุนไปเถิด จากแก้วผู้เจริญ จงพิชิตให้ยิ่งเถิดลำดับนั้นจากแก้วนั้นก็หมุนขึ้นทางที่ตะวันออก พระเจ้าจักรพรรดิพร้อมด้วยเราเสนาทั้งสี่คือกองบนช้าง กองบนมา้า กองบนรถ และบนเดินเท้า ก็เสด็จตามไป จากแก้วประดิษฐานอยู่ในประเทศใด พระเจ้าจักรพรรดิก็เสด็จเข้าประทับในประเทศนั้น พร้อมด้วยเราเสนาทั้งสี่บรรดาพระราชาที่เป็นปฏิบัติในทิศตะวันออก ก็เข้ามาเฝ้าพระเจ้าจักรพรรดิแล้วทูลว่าเชิญเสด็จเถิดมหาราช พระองค์เสด็จมาดีแล้วข้าแต่มหาราช แผ่นดินนี้เป็นของพระองค์ ขอพระองค์จงสั่งการเถิด พระเจ้าจักรพรรดิก็รับสั่งอย่างนี้ว่า ท่านทุกคนไม่ควรฆ่าสัตว์ ไม่ควรลักทรัพย์ ไม่ควรถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้ ไม่ควรประพฤติผิดในกาม ไม่ควรพูดเท็จ ไม่ควรดื่มน้ำเมา และท่านทั้งหลายจงครอบครองบ้านเมืองกันตามเดิมเถิด บรรดาเหล่าพระราชาที่เป็นปฏิปักษ์ในที่ตัวนออกเหล่านั้น ก็ได้เป็นผู้สนับสนุนพระเจ้าจักรพรรดิแล้ว Then the head anointed noble king rises from his seat and taking a water vessel in his left hand, he sprinkles the wheel treasure with his right hand, saying, "Turn forward, good will treasure, triumph, good will treasure." Then the wheel treasure turns forward, rolling in the eastern direction, and the wheel turning monarch follows it with his four constituent army. Now, in whatever region the will treasure passes, there the will turning monarch takes up his adobe with his four constituent army, and opposing kings in the eastern direction come to the will turning monarch and speak thus: "Come, great king, welcome, great king, command, great king, advise, great king." The wheel-turning monarch speaks thus, You should not killing living beings. You should not take what has not been given. You should not misconduct yourselves in sensual pleasures. You should not speak falsehood. You should not drink intoxicants. You should eat what you are accustomed to eat. And the opposing kings in the eastern direction submit to the wheel turning monarch จากนั้นจากแก้วก็หมุนไปจรดมหาสมุทรด้านทิศตะวันออก แล้วหมุนกลับไปยังด้านทิศใต้ หมุนไปจรดมหาสมุทรด้านทิศใต้ แล้วหมุนกลับไปทางทิศตะวันตก หมุนไปจรดมหาสมุทรด้านทิศตะวันตก แล้วหมุนกลับไปดันด้านทิศเหนือ พระเจ้าจักรพรรดิพร้อมด้วยเหล่าเชนาทั้งสี่ก็เสด็จตามไป จากแก้วอยู่ณประเทศใด พระเจ้าจักรพรรดิก็เสด็จเข้าประทับณประเทศนั้น พร้อมด้วยเราเสนาทั้งสี่บรรดาพระราชาที่เป็นปฏิปักษ์ทางทิศใต้ที่ตะวันตกและทิศเหนือเหล่านั้น ก็ได้กลายเป็นผู้สนับสนุนพระเจ้าจักรพรรดิแล้วดังนั้นแหละจากแก้วนั้นพิชิตยอดยิ่งตลอดแผ่นดิน มีมหาสมุทรเป็นขอบเขตแล้วกลับมาอยู่ที่ราชธานีตามเดิมประดิษฐานอยู่เหมือนลิ่มสลักที่พระทวารภายในพระราชวังของพระเจ้าจักรพรรดิทำพระทวารภายในราชวังของพระเจ้าจักรพรรดิให้สว่างสวายอยู่พิสุทั้งหลายจากแก้วเห็นป่านนี้ย่อมปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิ Then the r e a l treasure plunges into Eastern Ocean and emerges again, and then it turns forward, rolling in the southern direction. Then the real treasure plunges into the southern ocean, emerges again, and then it turns forward, rolling in the western direction. Then it plunges into the western ocean and emerges again, forward rolling in the northern direction and the opposing king in the southern direction, in the western direction, and in the northern direction, submit to the wheel-turning monarch. Now, when the wheel treasures has triumphed over the earth to the ocean's edge, it returns to the royal capital and remains as it fixed on its axle at the gate of the wheel-turning monarch's inner palace, as an adornment to the gate of his inner palace. Such is the wheel treasure that appears to a wheel-turning monarch. พิสุทธิ์ทั้หลายข้ออื่นยังมีอีก คือช้างแก้ว ย่อมปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิช้างแก้วนั้นเป็นช้างหลวงชื่ออุโบสถ สีเผือกทั่วสัมผังกาย มีอวัยวะทั้งเจ็ดถูกต้องอย่างดี มีฤทธิ์ห่อได้การทอดพระเนตรเห็นแล้ว ก็มีพระราชฤทัยโปรดปรานว่า จะเป็นยานช้างที่ดีหนอ ถ้านำไปฝึก ช้างแก้วนั้นก็สำเร็จการฝึกหัด เหมือนช้างอาชเนตัวเจริญ ที่ฝึกปรือเป็นอย่างดี เป็นเวลานาน เรื่องเคยมีมาแล้ว พระเจ้าจักรพรรดินั้น เมื่อจะส่งทดลองจางแก้วนั้น จึงเสด็จขึ้นทรงในเวลาเช้า เสด็จเวียนราบปัตภีมีมหาสมุทรเป็นขอบเขต แล้วเสด็จกลับมาราชธานีเดิม ยังเสวยพระกยาหารเช้าได้ทันเวลาช้างแก้วเห็นป่านนี้ย่อมปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิ Again, the elephant treasure appears to the wheel-turning monarch, is all white, with sevenfold stands, with supernormal power, flying through the air. The king of elephants, named Ubosata, on seeing him, the wheel-turning monarch's mind has confidence in him. Thus, it would be wonderful to ride the elephant if he would undergo taming. Then the elephant treasure undergoes taming, just like a fine thoroughbred elephant, well tamed for a long time. And it so happens that the wheel-turning monarch, when testing the elephant treasure, mounts him in the morning, and after traversing the whole earth to the edge of the ocean, he returns to the royal capital to take his morning meal. Such is the elephant treasure that appears to a wheel-turning monarch ภิสุทธิงหลายข้ออื่นยังมีอีก พระเจ้าจักรพรรดิย่อมปรากฏมีม้าแก้ว เป็นอสวราชชื่อวลาหก ขาวปลอดตลอดตัวสีสะดำเหมือนกา เส้นผมสลวยเหมือนหญ้าปล้องมีริ้นห่อได้ครั้นพระเจ้าจักรพรรดิทอดพระเนตรเห็นแล้ว ย่อมมีพระราชาฤทัยโปรดปรานว่า จะเป็น ยานม้าที่ดี หนอ ถ้านำไปฝึก ม้าแก้วนั้นก็สำเร็จการฝึกหัด เหมือนม้าอาชาในตัวเจริญที่ฝึกปรือดีแล้วเป็นเวลานานเรื่องเคยมีมาแล้ว พระเจ้าจักรพรรดิเมื่อจะส่งทดลองม้าแก้วนั้น จึงเสด็จขึ้นทรงในเวลาเช้า เสด็จเวียนราบปัตภีมีหมาสมุดเป็นกอบเกต เสด็จกลับมาราชธานีเดิมสวยพระกยาหารชาวได้ทันเวลาภิกษุทลายม้าแก้วเห็นป่านนี้ย่อมปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิ Again the horse treasure appears to the wheel turning monarch all white with raven black head with mane like munja grass with supernormal power flying through the air the kings of horses named Thundercloud. On seeing him, the will-turning monarch's mind has confidence in him. Thus, it would be wonderful to ride the horse if he would undergo taming. Then the horse treasure undergoes taming, just like a fine thoroughbred horse, well tamed for a long time and it so happens that the wheel-turning monarch, when testing the horse treasure, mounts him in the morning, and after traversing the whole earth to the edge of the ocean, he returns to the royal capital to take his morning meal. Such is the horse treasure that appears to the wheel-turning monarch. วิสุทธิ์ทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีก พระเจ้าจักรพรรดิย่อมปรากฏมีมณีแก้ว ซึ่งเป็นแก้วใบตูนงามโจดช่วง แปดเหลี่ยม เจรไนไว้อย่างดี มีแสงสว่างแผ่ไปโยดหนึ่งโดยรอบ เรื่องคือมีมาแล้ว พระเจ้าจักรพรรดิเมื่อจะทรงทดลองมณีแก้วนั้น จึงสั่งให้เหล่ากองพลทั้งสี่ยกมณีแก้วขึ้นเป็นยอดธง แล้วให้เคลื่อนพลไปในความมืดทึบ ของราตรี ชาวบ้านที่อยู่รอบๆพากันประกอบการงานด้วยแสงสว่างนั้นพระสำคัญว่าเป็นกลางวัน พิสุทธิ์หลายมณีแก้วเห็นป่านนี้ย่อมปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิ Again, the jewel treasure appears to the wheel turning monarch. The jewel is fine b u r l e of purest water, egg-faceted and well cut. Now the radiance of the jewel treasure spreads around for a whole leash, and it so happens that when the wheel-turning monarch is testing the jewel treasure, he draws up his full constituent army in array, and mounting the jewel on top of his banner, he sets forth in the darkness and groom the night. Then all the inhabitants of the villages nearby begin their work by its light, thinking that it is day. Such is the jewel treasure that appears to the wheel-turning monarch. พิสุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกคือพระเจ้าจักรพรรดิย่อมปรากฏมีนางแก้ว นางแก้วนั้นรูปงาม น่าดู น่าเลื่อมใส ประกอบด้วยความงามแห่งผิวพรรณอย่างยิ่ง ไม่สูงนัก ไม่ต่ำนัก ไม่ผอมนัก ไม่อ้วนนัก ไม่ดำนัก ไม่ขาวนัก ผิวพรรณงามเกินผิวพรรณของมนุษย์ แต่ไม่ถึงผิวพรรณทิพย์ มีสัมบัติทางกายปานประหนึ่งสัมบัติปุยนุ่น หรือปุยฝ้าย นางแก้วนั้นมีตัวอุ่นในคราวหนาว มีตัวเย็นในคราวร้อน มีกลิ่นดังกลิ่นจันทร์ฟุ้งไปจากกาย มีกลิ่นดังกลิ่นดอกบัวฟุ้งไปจากปาก นางแก้วนั้นมีปกติตื่นก่อนนอนทีหลัง คอยรับใช้ประพฤติถูกพระราชฤทัยทูลปราศัยเป็นที่โปรดปรานต่อพระเจ้าจักรพรรดิ และไม่ประพฤติล่วงพระเจ้าจักรพรรดิ แม้ทางใจฉะไหนจะประพฤติล่วงทางกายได้ปิสุทั้งหลาย นางแก้วเห็นป่านนี้ย่อมปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิ Again the woman treasure appears to the wheel turning monarch beautiful calmly and graceful possessing the supreme beauty of complexion neither too tall nor too short neither too slim nor too stout, neither too dark nor too fair, surpassing human beauty without reaching divine beauty. The touch of the woman treasure is such that it is like a tuft of kapuk or a tuft of cotton wool. When it is cool, her limbs are warm. When it is warm, her limbs are cool. From her body, the scent of sandalwood comes forth, and from her mouth, the scent of lotuses. She rises before the wheel-turning monarch, and retires after him. She is eager to serve, agreeable in conduct, and sweet in speech, since she is never unfaithful to the wheel-turning monarch even in thought, how could she be so in the body? Such is the woman treasure that appears to the wheel-turning monarch. วิสุทธิ์หลายข้ออื่นยังมีอีกพระเจ้าจักรพรรดิย่อมปรากฏมีกระดาบดีแก้ว กระดาบดีแก้วนั้นมีจักสุทิพย์ที่เป็นวิบากของกรรมปรากฏ ซึ่งเป็นเหตุให้มองเห็นทรัพย์ทั้งที่มีเจ้าของ และที่ไม่มีเจ้าของ ได้เข้ามาเฝ้าพระเจ้าจักรพรรดิแล้วกราบทูลว่าขอพระองค์จงขวนขวายน้อยเถิดข้าพระองค์จะทำหน้าที่การคลังถวายพิสุทธิ์ต้นหลายเรื่องเคยมีมาแล้ว พระเจ้าจักรพรรดิเมื่อจะทรงทดลองกระบดีแก้วนั้น จึงเสด็จลงเรือพระที่นั่งให้ลอยล่องตามกระแสแม่น้ำคงคาแล้วรับสั่งกับกระบดีแก้วอย่างนี้ว่า กระบดี ฉันต้องการเงินและทอง ข้าแต่มหาราชาถ้าเช่นนั้น โปรดเทียบเรือเข้าฝั่งข้างหนึ่งเถิดกระบดี ฉันต้องการเงินและทองตรงนี้ละ่ะทันใดนั้นกระบดีแก้วนั้น ก็เอามือทั้งสองหย่อนลงในน้ำยกหม้อที่เต็มด้วยเงินและทองขึ้นมา แล้วกราบทูลกับพระเจ้าจักรพรรดิว่าข้าแต่มหาราช พอหรืออย่างเพียงเท่านี้ใช้ได้หรืออย่างเพียงเท่านี้ บูชาหรืออย่างเพียงเท่านี้ ก็ดับดี แค่นี้พอละใช้ได้ละบูชาได้แล้วเพียงเท่านี้ วิสุทั้งหลายก็ได้บดีแก้วเห็นบานนี้ ย่อมปรากฏแก่พระเจ้าจิกรพัฒ Again the steward treasure appears to the wheel turning monarch the divine eye born of past action, is manifested in him, whereby he sees hidden stores of treasure, both with honors and honorless. He approaches the wheel-turning monarch and says, "Sir, you remain at ease. I shall take care of your monetary affairs." And it so happens that when the wheel-turning monarch is testing the steward's treasure. He boards a boat and putting out into the river Ganges. In midstream, he tells the steward treasure, "I need gold and bullion, steward." Then, sir, let the boat be steered towards one bank. Steward, it is actually here that I need gold and bullion. Then the steward treasure plunges both hands into the water and draws up a pot full of gold and bullion. And he tells the wheel-turning monarch, "Is this enough, sir? Is enough done? Enough offer?" This is enough, steward. Enough is done. Enough offer. Such is the steward treasure that appears to reveal turning monarch พิสุทธิ์หลายข้ออื่นยังมีอีก พระเจ้าจักรพรรดินั้น ย่อมปรากฏมีปรินายกแก้ว ปรินายกนั้นเป็นบัณฑิต ผู้ฉลาด มีปัญญา สามารถถวายข้อแนะนำให้พระองค์ทรงบำรุง ผู้ที่ควรบำรุงถอดถอนผู้ที่ควรถอดถอนทรงแต่งตั้งผู้ที่ควรแต่งตั้งง เขาเข้าไปเฝ้าพระเจ้าจักรพรรดิแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่า ขอพระองค์เป็นผู้ขวนขวายน้อยเถิด ข้าพระองค์จะสั่งการถวาย พิสุทธ์หลายปรินายกแก้วเห็นป่านนี้ ย่อมปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิย่อมประกอบด้วยแก้วเจประการเห็นป่านนี้ Again, the counselor t r e a s u r e appears to the wheel-turning monarch, wise, shrewd, and sagacious, capable of getting the wheel-turning monarch to promote that which is worthy of being promoted, to dismiss that which should be dismissed, and to establish that which should be established. He approaches the wheel-turning monarch and says, "Sir, you remain at ease, I shall govern. Such is the counselor treasure that appears to the wheel-turning monarch. And these are the seven treasures that a wheel-turning monarch possesses. พิสุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิประกอบด้วยความสำเร็จผลสี่ประการนั้นเป็นอย่างไรเล่า คือพระเจ้าจักรพรรดิในโลกนี้ ย่อมทรงพระสิริชมงดงาม น่าดูน่าเลื่อมใส ประกอบด้วยความงามแห่งชวีวันเป็นอย่างยิ่งเกินมนุษย์อื่นๆ นี้เป็นความสำริจผลข้อที่หนึ่ง and what are the four kinds of success here a wheel turning monarch is handsome calmly and graceful, possessing the supreme beauty of complexion, and he surpasses other human beings in that respect. This is the first kind of success that the w i l l t u r n i n g monarch possesses. วิสุทธ์ังหลายข้ออื่นยังมีอีก คือพระเจ้าจักรพรรดิย่อมทรงพระชนมายุยืนนาน ทรงดำรงอยู่นานเกินมนุษย์อื่นๆ นี้เป็นความสำเร็จผลข้อที่สอง Again a will turning monarch lives long and endures long and he surpasses other human beings in that respect this is a second kind of success that a will turning monarch possesses ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีก คือพระเจ้าจักรพรรดิย่อมเป็นผู้มีโรคน้อย ไม่ทรงลำบาก ทรงประกอบด้วยเตโชธาตที่ย่อยอาหารได้อย่างสม่ำเสมอ ไม่เย็นเกิน ไม่ร้อนเกินมนุษย์อื่นๆ นี่เป็นความสำเร็จผล ข้อที่สาม Again a will turning monarch is free from illness and affliction possessing a good digestion that is neither too cool nor too warm, and he surpasses other human beings in that respect. This is the third kind of success that a will-turning monarch possesses. พิสุทธิ์ลายข้ออื่นยังมีอีก คือพระเจ้าจักรพรรดิย่อมทรงเป็นที่รักใคร่พอใจของพรามและเครือบดี เหมือนบิดาเป็นที่รักใคร่พอใจของบุตรฉะนั้นปรามและกระบดีทั้งหลาย ก็ทรงเป็นที่โปรดปรานพอพระราชาฤทัยของพระเจ้าจักรพรรดิเหมือนบุตรเป็นที่รักใคร่พอใจของบิดาฉะนั้น Again a w i e l turning monarch is dear and agreeable to Brahmins and householders just as a father is dear and agreeable to his children, and Brahmins and householders too are dear and agreeable to will-turning monarchs, just as children are dear and agreeable to father. เรื่องเคยมีมาแล้ว ในครั้งนั้น พรามและกระดาบดีก็เข้าไปเฝ้าพระองค์แล้วกราบทูลว่า ขอพระองค์อย่ารีบด่วน โปรดเสด็จไปโดยอาการที่พวกข้าพระองค์จะได้ชมบารมีนานๆเถิด แม้พระเจ้าจักรพรรดิก็ทรงสั่งสารถีว่า สารถีท่านอย่ารีบด่วน จงขับไปโดยอาการที่ฉันได้ชมบรรดาพรามและกระดาบดีนานๆเถิด พิสุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิประกอบด้วยความสำริจผลข้อที่สี่นี้ เหล่านี้แหละคือความสำริจผลสี่ประการ Once a wheel turning monarch was driving in a pleasure park with his four constituent army. Then Brahmins and householders went to him and spoke thus, Sir, drive slowly that we may see you longer. And so he told his charioteer. Charioteer, drive slowly, that I may see the Brahmins and householders longer. This is the fourth kind of success that a wheel-turning monarch possesses, and these are the four kinds of success that a wheel-turning monarch possesses. ภิกษุทั้งหลายผู้ธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร พระเจ้าจักรพรรดิที่ทรงประกอบด้วยแก้วเจประการ และความสมริดผลสี่อย่างนี้ จะพึงเสวยสุขโสมนัสอันมีสิ่งประกอบนั้นเป็นเหตุบ้างหรือหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระเจ้าจักรพรรดินั้น แม้ทรงประกอบด้วยแก้ประการใดประการหนึ่ง ก็จะทรงเสวยสุขโสมนัส อันมีแก้วประการนั้นเป็นเหตุแล้วจ้าป่วยกล่าวใบใหญ่ถึงแก้วทั้งเจ็ดประการ และความสำลิดผลสี่อย่างพระเจ้าข้า and what do you think pickles would the wheel turning monarch experience pleasure and joy because of possessing these seven treasures and these four kind of success venerable sir a wheel turning monarch would experience pleasure and joy because of possessing even one treasure, let alone seven treasures and four kinds of success กระนั้นแล พระผู้มีพระภาคทรงหยิบแผ่นหินย่อมย่อม ขนาดเท่าฝ่ามือ แล้วตรัสถามพิกุทั้งหลายว่า พวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร แผ่นหินย่อมย่อม ขนาดเท่าฝ่ามือ ที่เราถือนี้ กับภูเขาหลวงหิมพานอย่างไหนหนอ จะใหญ่กว่ากัน ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ แผ่นหินย่อมย่อมขนาดเท่าที่ทรงถือนี้ มีประมาณน้อยนัก เมื่อเปรียบเทียบกับภูเขาหลวงหิมพานแล้ว ย่อมไม่ถึงซึ่งการนับได้ ย่อมไม่ถึงซึ่งการกำนวได้ ย่อมไม่ถึงแม้ซึ่งส่วนเสี้ยวพระเจ้าข้า Then taking a small stone, the size of his hand. The blazed one addressed the Picus thus: "What do you think, Picus? Which is the greater, this small stone that I have taken, the size of my hand, all Himalaya, the king of mountains?" Venerable sir, the small stone that the blazed one has taken the size of his hand, does not count beside Himalaya, the king of mountains. It is not even a fraction. There is no comparison. พิสุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแหละ พระเจ้าจักรพรรดินี้ทรงประกอบด้วยแก้วเจประการ และความสำเร็จผลสี่อย่าง ย่อมเสวยสุขโสมนัส อันมีสิ่งประกอบนั้นเป็นเหตุได้ แต่ว่าสุขโสมนัสนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับสุขอันเป็นทิพแล้ว ย่อมไม่เข้าถึงซึ่งการนับได้ ย่อมไม่เข้าถึงซึ่งการเปรียบเทียบได้ ย่อมไม่เข้าถึงแม้ซึ่งส่วนเสี่ยว so too because the pleasure and joy that a wheel-turning monarch would experience because of possessing the seven treasures and the four kinds of success does not count beside the happiness of heaven. It is not even a fraction. There is no comparison. ภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตนั้นนั่นแหละ ถ้ามาสู่ความเป็นมนุษย์ในบางครั้งบางคราว ไม่ว่าการไหนๆ โดยล่วงระยะการนานไกล ก็ย่อมเกิดในตระกูลสูง คือตระกูลกษัตริย์มหาศาลตระกูลพราหมณ์มหาศาล หรือตระกูลเครือบดีมหาศาล อันเป็นตระกูลที่มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มีทองและเงินอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจ และทรัพย์ธัญญาหารอย่างเบียงพอและเขาก็จะเป็นผู้มีรูปงาม หน้าดูหน้าเลื่อมใส ประกอบด้วยความงามแห่งผิวพรรณอย่างยิ่ง มีปกติที่จะได้ข้าว น้ำ ผ้า ยานดอกไม้ ของหอม เรื่องรูปไล้รูปทา ที่นอนที่อยู่อาศัย และเรื่องตามประทีปโคมไฟ และเขาจะประพฤติกายวาจาใจอันเป็นสุจริต ครั้นเมื่อตายไป ก็จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ If sometime or other at the end of a long period The wise man comes back to the human state. It is into a higher family that he is reborn, into a family of well-to-do nobles, all well-to-do Brahmins, all well-to-do householders, one that is rich, of great wealth, of great possessions, with abundant gold and silver, with abundant assets and means and with abundant money and grain. He is handsome, comely, graceful, possessing the supreme beauty of complexion. He obtains food and drink, cloth, vehicles, garlands, scents, and unguents, bed, lodging, and light. He conducts himself well in body, speech, and mind and having done so, on the dissolution of the body after death, he reappears in a happy destination, even in the heavenly world. พิสุทั้งหลายเปรียบเหมือนนักเลงการพนัน ได้รับโภคสมบัติมากมาย เพราะความที่ชนะครั้งแรกครั้งเดียว ความชนะของนักเลงการพนัน ผู้ได้รับ โภคสมบัติมากมาย เพราะการชนะครั้งแรกนั้น เป็นเพียงเล็กน้อย โดยที่แท้ความชนะของบัณฑิต ผู้ประพฤติกายสุจริต วจีสุจริตมโนสุจริต ภายหลังจากการตาย ได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์นั้น เป็นความชนะที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น นี้เป็นภูมิของบัณฑิต ครบถ้วนบริบูรณ์ ภาละบัณฑิตสูตรจบ Pickles Suppose a gambler at the very first lucky throw won a great fortune, yet a lucky throw such as that is negligible. It is far more a lucky throw when a wise man who conducts himself well in body, speech, and mind, on the dissolution of the body after death, reappears in a happy destination, even in the heavenly world. This is the complete perfection of the wise man's grade.